Alam iku tembung lawas oneng iku kangen sawetara suwipun kakang kapang marang siadi mara tampanana neng saka rakanto mandura. Kula tampi tangan kekalih kula meberaken garwa mandaping para putra sumarambah para kawula praja. Oneng saking paduka jeng Koko Prabu. Dene triwigatining perlu Yai Prabu. prapanipun kakang ana madyaning praja Ndrawati sadurungipun kakang paring dawuh kang wigati mara yai pun kakang mundhut tatanen penggali yai prabu pangajap yai prabu ayuwa nganti tundha bimungune bakal nampa marang pangandikanipun kakang kang wigati hanjerah ingkang puspita warung kasiliring samirana amri oh. ngas kandanyo Raras renan ning diriyo Koko Prabu Keparanga paring dawuh uri paduka mboten badhe tundha bimunampi dawuh paduka Koko Prabu. Yai Prabu. Pratanipun Kakang kajaba mertuwi marang kayiwananing Siadi. Ingkang wigati pun Kakang mung perlu bakal tetanya marang kahananing kadanyiro yayi broto jaya. Yai Prabu kegandengan tilaran ning Kangjeng Rama Suwargi anilar putra telu cacai ingkang pambayun pun kakang panenggak Yai Prabu Wuragil Bratajaya kepiye kahanan ning si Bratajaya kang dina iki dumunung ana ing Praja Ndhuwurwadi Kawula nuwun inggih Koko Prabu Prabu menawi padu kuwandangu kawontenanipun Yayi Loro Wireng awit saking pangestunipun Koko Prabu Yayi brotojoyo Jaya pinanggih sae kalis ing rubeda manggih ing kayiwanan inggih awit saking tentreming manah pun Broto katingal ing mangki tansah caketan dhateng ripaduka ing dhuwur wati Hei, Yai Prabu, Yai Prabu. Syukur sekti jumur nglamun to kadang brata jaya kalih sing urbeda. Awet nalika muni ingsun tari, brata jaya nderek jeneng ingsun apa melu Yai Prabu. Wangsulaning brata jaya ing kono, rewang kawan Yai Prabu nderek ana praja Ndurwadi. Yai Soko pepetunganing siadi, Brata Jaya kuwi yuswane wis pira? Kula nuwun inggih Gusti Prabu. Yai loro ireng sampun ngancik diwasa. Mbok bilih sampun dengkap yuswa dwidasa warsa palenggan menika. Wei latal. Wis 20 taun umuri. Kawula nuwun inggih wis prawan gedhe. Kaluhuran pangandikanipun Gusti Prabu. Mbok menawa Yai Prabu. Mbok menawa kahananing Sibratajaya ingkang wis diwasa. Minangka kanggo sekarlati ning Madyapada, awit sangka citraning Sibratajaya ingkang endah. Sulistyaning warna kang bisa angrenggani marang Taman Durwadi. Mbok menawa Yai Prabu, Bratajaya ana kang bakal mundhut garwa. saka pangrasaning Ayu Prabu upamane Bratajaya kuwi arep ana ingkang mungku garwa kuwi Yai Prabu milih kadang ipe kang kepiye Koko Prabu Uri paduka mboten saged matur ngrasa paduka Koko Prabu Awit menawi Koko Prabu andangu dhateng kawontenaning ngri paduka pinrih amilih dhateng kadangipi menika namung gumantung wonten Yayi Broto Jaya piyambak puluh ri milih amilih lamun ta Broto Jaya menika tangkas diwang lampahi mbok menawi mboten badhe kelampahan dados koko prabu mboten badhe kekilapan pangandikaning para pujangga ingkang sampun kamot ing sekar gegaraning tiang akrami sanes bondo sanes rupa namung manah pawitanipun lepat pisan kenging pisan menawi gampil saklangkung gampil menawi angel-angel kalangkung datan kenging tinambak dening arta Miloko kok prabu menawi paduka parangandangu para ngondangu dateng pun broto jaya lo iki mengini sana dianto sing lakoni kuwi broto jaya nanging mung upomo yai prabu kuwi milih milih kadangi pe kang kepi kuwi mung demenung upomo papa milih prabu lamun toran dadi akeh sedening broto jaya kuwi ora dadi ngopo mestine kadang werdo duwe panggonan duwe dami jaman duwe kekudangan kang kudangan iku mau timbul sangka Penggalianing ning siadi dhewe kula nuwun inggih menawi namung tembung upami koko prabu ripati kula milih dateng kadang ibing kang saged ngaturaken bekti nem perkawis utawi sembah nem perkawis dunungi ingkang sepindah saketo kula gadah kadangi pingkang tansah manembah dhateng Gusti ingkang akarya jagat. Kaping kalih kula gadah kadangi pingkang tansah anyembah utawi bekti dumateng Sudarma Kakung. Awit Sudarma Kakung ingkang pinongkol lantaran kang ngukir dhateng jiwa raganing kadang kula ipe calon menika mangke kaping 3 kula gadhah kadang ipe ingkang bekti dhateng ibu karana punika ingkang pinangka lantaran tumitah wonten madya padha ingkang kaping 4 kula gadhah kadang ipe ingkang bekti dhateng moro sepuh karana mara sepuh mekaten ingkang saged anjumbuhaken raos sejati wonten Madyapada. Kaping gangsal kula gadhah kadangipi ingkang bekti dhateng bapa guru. Karana bapa guru pinongkel lantaran paring kali damar margining pepajar pikantu ingkang nugrahan. Sembah ingkang okasan kula kadang iping kang bekti dhateng negarinipun kaorono negari kang pinangka kangge lantaran maranata gesangipun wonten ing Madyapada mbok menawi menika koko Prabu pamilihipun dari paduka upaminipun kula kawenangaken milih gadah kadang iping. ai latar Yai Prabu wonten pangandika kaya-kaya nyocoki marang tiasipun kakang nanging beda marang pamilihipun kakang kadosa pundi upamane pun kakang iku diwenangake milih kaya apa pun kakang duwe kadang ipe calon dadi nalendra awet kahanane ngalam padang dumunung ngadi padha wibawane iku ora kaya lamun to duwe darajat ingkang luhur duwe pangkat ingkang dhuwur mongko pepitunganing pun kakang madya padha iku ora ana darajat ingkang luhur pangkat ingkang dhuwur mung kajaba ratu mula yai pamalipun kakang diwenangi milih duwe kadang ipi sipating malendra ingkang nguasani praja sinembah sangyaning para kawula engkang mangkono prasat bisa njunjung marang darajat ing kadang werda dasari ratu tur gagah prakoso bekti marang wong tuwa sumeh ing wadana bisa netepi marang pakaryane lan bisa nindakake marang ayane dhewe kuwi pamilihipun kakang kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu Mugi-mugi sagedha kasembadan pamilihipun paduka Kangjeng Prabu. Jroning Brata Jaya wis ngancik diwasa. Apa wis ana ingkang bakal minang klawan Yai Brata Jaya? Kula nuwun inggih Koko Prabu. Kaparang wali paduka munjuk atur wonten rasa paduka Kangjeng Koko Prabu. Inggih wirang menapa lamun to kula ngaturaken namung saderengipun kula nyadha diduka ingkang kathah Larasipun Koko Prabu Eri Paduka sampun badhe kengkenan suwan dhateng Praja Mandura ingkang saperlu ngaturi pirsa dhateng Paduka Koko Prabu Lho bab apa? Saestunipun dinten mangke Bratajaya sampun wonten ingkang badhe amundhut garwa. Bratajaya wis arep ana kang bakal mengku garwa. Kawula nuwun inggih. Sopo Yai Prabu? Pamasanes namung kajawi. Eri paduka pamadyaning Pandhawa, Satriya Madukara Yai Permadi. ingkang ing mangke badhe mundhut garwa dhateng Yayi Broto Joyo. Koko Prabu penglamar sampun sowan dhateng Praja Ndurwati. Kula kumalancang angrumiyini dhateng Koko Prabu. Anampi panglamar saking Praja Ngamarta. Ingkang dinyuto kaki Prabu Gadut Koco. Pinrih ang lamar dhateng Nyai Bratajaya. Wekdal dinten mangke penglamar saking Amarta sampun kula tampi Koko Prabu. Sumawana kula paring katerangan dhateng Nyai Bratajaya. Yai Broto Jaya Gimboten ang nglampahi dados garwanipun Yai Permadi. Siang pantoro ratri mung cipta pukulun um panoliwan keksi mila katur kang Oh domane mane pasasat rakeng ulun kang sumembah mung wing patanto prabu nyuwang kagungan tosing sem sasat sampun prapti pukulun topukulun lat tenoropati pati Paramadewaning sang Anto mangki. Noto manduro Prabu Bolo Dewa Dupi sampun tampi. Aturipun ingkang rayi Noto Ndurwadi. Sakala jegrek Yayah Tugu Sinukarta. Surem soroting pandoning paning adat kang murweng tias nangis telenging kabu. Angetun dateng pakar tinipun ingkang rayi pagenio. pagenio. kepareng nampi panglamar ing mangkitan tetaren dhateng ingkang Sinuhun Prabu Baladewa. Katamaning Bentunata Mandura Prabu Baladewa. Amung tumuju dhateng ingkang Rayinata Purwadi. Telenging penggalih rumaos wirang karana. Kiniwaken kelawan ingkang Rayinata Purwadi. dangutan ngucap Prabu Baladewa Angles telenging manah karana ing mangke ngurmaosi gagal anggen rawuh mring Praja Ndwarwati ingkang sajatiné pinangka sarana utusanipun Alindra Ngastina Prabu Duryudana pangawakaning Prabu Kurupati Nata Mandra Pinrih panglamaraken sang Burisrawa anggen waras kepengin mundhut garwa dhateng pun jaya. Mila saking cuwaning penggalih nata mandura datang mubah plan musik jegrek yayah tugu Sinungkarta. Nanto mangki Prabu Baladewa danguning kendel wonten ing pasewakan. Dedetik jemadyaning pasewakan Burwati. tamubah lan musik para kawula kang samya sibo. Mulat Prabu Sri Kresna ing mangke mirsa dhateng bendunipun ingkang raka. Paranitan Kresna Anayuti dhateng. Bendunipun ingkang raka nata mandura. Sinamuning samudana adon adon ing agemanis nata Ndrawati. Ing mangke api-api anderek kaparak bentuk kados pakartinipun ingkang rupa manduru. Kataliku wau. Bangun ing kendel wonten pasihakan sedaya para narapraja. Katungko gedhering Jawi. Katingal sang udawa ing kaminggah mring madyan ing pasiwatan. nuwun Kangjeng Sinuwun. Abdi paduka ing kepatihan ingkang marak ngrasa paduka Kangjeng Sinuwun. Kaya pati Udawa ingkang munggah mring stinggil tanpa tinimbalan ana wigati apa Udawa. Kawula nuwun. Ngaturi pirsa Kangjeng Sinuwun. Ing mangke sajawining pasiwakan wonten tamu ingkang badhe marak ngrasa paduka Sinuwun. tanah sanes namung kajawi ingkang putra sinuwuning pringgandani anak prabu anom garukaca ingkang badhe marak ngrasa paduka sinuwun Daki prabu gadut kaca kang bakal marak mring pasiwakan kawula nakna nuwun ninggi yen pancen mangkono dawa mara dinagi perpekono kaki prabu gadut kaca ingsun keparang nampa marang praptaning kaki prabu para pasuwanan atapara apsari tumonton ing sang dwija katyong dewara cita akeh sing tias jahat kewaraning karyaniro ta tan pontok samyo miat prabota kadhet kumlapindo pangawin sang dwija lunging kadhumalengkung katyuping maruta mangga kangge pati udo sampun mesir saking pasiwakan. Kiye merpegi dateng nata pringgo ndaning kang anyaranti wonten ing sajawining pasiwakan. Pati udo kiye ngaturaken dateng pangandikaning nata Ndrati kang sampun parnampi dateng praptan yira. Ing mangke dupi nata pringgo sampun tampi dateng aturipun pati udo daya-daya. Anget tabusanane arsa marak dateng ingkang uwuh. Katingal ngencengake babatan nata pringgo tinggil noto pringgondani dupi kati ngamale lo sedaya para narpojo kang samya lenggah netro tumuju ningali dateng noto pringgondani waneh waneh pangraosi satemah ana para narpojo kang ngalembono dateng kaning noto pringgondani satemahono kang pitakon tening wardaya ana wigati apa menapa pring marak pring pasiwakan durwadi iling-iling alindra maksim mudha nata pring gondani katingal gagah prakoso sembating warna gudhek wok sembar jojo obro busanane paniayah anyur make marang sorote nyuwang sita resmi ing mangke dipi sampun marak mring pasewakan rawabah rawabah pindha saka minggah kromo mani ayah kon jebo pertiwi danane angaturaken sembah mring pepadaning noto ndurwati diri nang kulawan ingkang kuwo mangkon alon aturing noto pringgo dani kuwo prabu Amit pasang Kalimantan tapi senapi tuh milo demi kalau tulasari padu paduka mring gandane ingkang marak ngrasa paduka Kanjeng Prabu keparingana ampi pisuwan kula Prabu Kaki Prabu Gatut Kaca Muradi kapura ngrasa lenggahmu Kaki Prabu kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestu aku dawuh sawise sato tulenggah kaki Prabu padha winantu karaharjan suwaning kaki Prabu marak mring madyaning pasewakan dhuwurwati kula nuwun inggih Prabu awet mundi pangestu paduka Kanjeng Wa Prabu lulus rarjo suwanipun ingkang putra kalih sing namung wangsul sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kangjeng Prabu. Iya ya Kaki Prabu kaya wis sing sun tampa sira ngaturake pangabekti pengestuning sun tampanono. Kacado ing tangan kalih kula pundi wonten mustaka mugi dados jimat paribih. Wo Prabu. Apa Kaki Prabu? menika ketingalipun kados Siwa Mandura inggih sampun lenggah wonten ing Praja Ndurwati. Iya ya Kaki Prabu ingkang Wo Mandura kang wis rawuh mring pasewakan. Kula mboten dipun bagekaken Wo Prabu. Iya ya Kaki Prabu mbok menawa nadyan to sira iku durung marak nanging wis ngerti penggalian ingkang Wo. karana dina iki ingkang wulagi nandhang prihatin. Wo Prabu, iya ya pancen mengkono. Menapa sababipun? Sira kaki Prabu ra perlu ngunjuk atur pitakon munggus babing keng wo ing Mandura. Ya mung apa wigatine kaki Prabu jeneng sira marak mring praja Ndurwati. Dewi Wo Prabu, Suwanipun ingkang putra Brenggondani marang ngrasanipun Bapak Prabu. Kajawi kula ngaturaken sembah pangabekti. Saestunipun putra Paduka. Perang dinito lawan Bapak Prabu Punta Dewa. Bapak Prabu saderengipun kula ngaturaken langkung rumiyin. Kula badhe ngaturaken pangabekti dhateng Bapak Prabu Baladewa. Iya, iya, ngirin mengaturake bekti mongso bodoh. Wo Prabu Baladewa ingkang puturing ngesuwan Wo Prabu kula ngaturaken pangabekti. Soi. Kula Prabu. Angling aku. Meninggi. Kula putra paduka ing pring gandanipun Karukoco. Wei, iki to Karukoco. Nuwun inggih kula Prabu. Rayu gak nggih? liwining iku oh, Prabu kados butun kirang prayogi panabdi kula. Iya, wis sing suntumpo. Wo Prabu Nurwadi nglajengaken aturipun ingkang putra. Ingkang putra trang dinutuwa Prabu Punto. Indrih pangaturaken nawala gunjuk, ngersa paduka njeng Wo Prabu. Sira dinutuwa ingkang wong ngaturaken nawala kunjuk mring ngarsaning sun. Kawula nuwun kaya ngapa nawala saka yayaji parang monggo kuwatri ngastawa prabu hanjra hinggang puspita warun kasliring samirana mahrarasrenaning driya sampipunan cintaka dhateng Nata Ndurwati. Ing mangke geya binuka surasaning kintoko, Iwitan prapteng kawasaken wis cintaku menggah suraosing kintoko. Ing mangke ayam telenging penggalih Nata Ndurwati dupi. Ingkang rayi Prabu Punta minta dhateng dinten pinangka dhaping pinanganten. ananging giambalang liring dhateng ingkang raka Nata Mandura. Ing pangajap ingkang raka sampun ngantos mirsa dhateng Surawa sing kintaka nanging mulat Prabu Baladewa. Yai Prabu. Yai Prabu Bata Rusma. Wonten dawuh kula Prabu. Apa surasaning layang? Kula nuwun inggih, Yai Haji ngaturaken pangabekti dhateng Ripa Duga Ndurwadi. Kajaba ngatur bekti apa meneh? Nuning mboten wonten bab sanes Koko Prabu. Namung kajawi ngaturaken dhateng katentremaning Praja Ngamarta. Ah, ora pati nduga pun Kakang. Kaya ngapa pun Kakang bakal nyuruh ngampil bakal tak waos dilo ya Prabu. Mboten kiwala Koko Prabu menika surasa nawala dhateng ripadukun Burwati mboten kunjuk kok Prabu. Ora. Pun kakang sedulurmu tuwa. Nadyan to iku nawala kunjuke Prabu nanging ora ana alane lamun tepang kepadakan kowe ngerti marang sasaning layang. Mboten kok Prabu cekap ripaduka ora kaya apa alane. Umi gonjang kanjeng langit kelap-kelap baton. Dari canging ngalih sang mawah gandrung Saparang katuluk kermoyak meayik Saking tias baliwuk Lumare tadidah. Wah, tadidah. Jai babu. Wonten aja. Layak, to layak. Pun kakang bakal mundut pirsa surat dikeparengake. Dipaning padha srasane nawala. Anambahi dukaning panjenengan ingsun. Jai babu. Surasane layang saka Ngamarta. Yayi punten jaluk dina kanggo dhawuh ping pinanganten. waduh sono pak dadaning bolo diwo yai prabu cukup kendeloh warano kang bisa paring wangsulan pun kakang bolo diwo kang bakal paring wangsulan lo atma macam berikutani koko prabu sambung ngantos nuruti brahmaning kakung kan mau kepanasan mengkusa bab nopo bisura pun kakang gedi tuwo rapu dilinga lagi Tuko prayoga pun kakang wis nenggoni Ih, rekoso. wonten dawuh Prabu. Ngerti surasane layang. Kapareng mundi mboten kapar narbuka wonten margi. Menawi wonten teteling lak sebeting blancang jonggo kula pinangka lindu. Sumurupa. kang katur Yayi Durati. Kepareng wakmu ngamarta bakal njaluk dina kanggo dauping pinanganten. Mbok menawi mekaten Prabu. Lah, ngerti ya karo aja. nalika jaman penglamaring permadi menyang Praja Ngrawati Baladewa kaya durung diparingi sumurup lanyai Prabu Bantakresna ingkang mangkono kalih kaca dina iki dudu yai Prabu Kresna kang paring wangsulan Baladewa kang paring wangsulan kelawan jeneng Sira Gatulkaca ingkang gelis bali menyang Amarta Aturna kelawan pepundhen Lubdana menawa dina iki penglamar saka Ngamarta bala dewa kang murungake sing kaya ngopo paman Amrapati ora kena bakal dhaup kelawan adik wadon Bratajaya amarga nyeti lamun iku kadhangku bala dewa melu anengku nglangkat termaning si Bratajaya lan Baladewa uga melu ngliceng marang Sidratajaya tanggung sapa wae kang bakal lamar karo Sidratajaya. Sanadyan to sapa wae nampa yen panjen Baladewa kuwi durung keparengake. longko bakal sebut taup lawan Sidratajaya. Ingkang mangkur karo to. Gles ki bali matur lawan pamanamu Permadi. Aja nganti wano-wani bakal taup lawan Sidratajaya. Wo Prabu Wa Prabu Baladewa. Piye? Nyuwun pangapunten. Kepeksa kula mboten saged nampi dawuhipun Wa Prabu. Sae. Karana putra paduka pringgo ndani sowan dhateng Nurwati. Ingkang kula suwani sanes padika Wa Prabu Baladewa. Ingkang kula suwani Kanjeng Wa Prabu Bathara sagedhong sak mriyen pangandika Patiko Prabu mboten kula tekaken manah karana pati uga tamu kula inggih tamu mboten wonten jamakipun tamu kok nundung sami tamu ingkang menika sekelimah pangandikanipun Prabu Durwati menika ingkang kula pundi awit menika ingkang kula sawani caca peng mawinga-winga wengis wedhot patoning lan netra ndek ngontaran tetep ngala cakra mong mong sungguh madana niro kaya snapeting sakedeng ha mijil tahono Wah, tak tidak. Argoso. Bukan saya. Naksak parat. sapa pintu sapa ngono. Sanat yanto polo dewa iki tamu kue ngerti eh? Lek no netramu bolong no karnamu. Bolo kiwoto iki katangi berdo kelawan nyai kresno. Nat aku sepating tamu nangi Aku isi ono talangi waris. Ingan talani bolo dewa lawan kresno. Ingan mengguno podo wae. Aku nipi pangwoso no podo dewa rati eh. apa sababe Baladewa murungake panglamare Prawati tekaning Baladewa Nopraja berarti kan sejatine Bratajaya ora bakal tak entukake sapa-sapa ananging Bratajaya bakal tak dawuhake lawan adiku IPD bakal tak entukake lawan si Bule Srawa calon ratu anggap opo kuwi pamanamu kuwi derajate wong apa parah Muspati Satya Gombal Ratu Nyerante bakal dawuh kelawan kadang Stalindra Dinacara. Mula kang saka iku he Raja. Bala dewa pilih bule Surawati masih permadi. Ingkang mangkono sapa wae ora kena cawe-cawe babakan iki bala dewa kang mutusake permadi kudu wurung dawuh. Iki kota saengga Gatotkaca Kinon. Lapangar kosoto. kapiro tresno Om Prabu Om Prabu Baladewa Paduka pundene ingkang boten kenging sinembah kanthi terusing manah Menawi pancen Om Prabu badhe murungaken dhateng penglawaripun paman Prawati Selanipun karo kocok wonten Prajan Prati dados duta pamungkas kula mboten kepareng wangsul dhateng ing Praja Lamuntuk Dering. Tampi dinten pinangka dhawuh pimpinan Menawi panjen paman permati badhi wurung dhawuh melawan Siwa Dewi Bratajaya. Ingkang wirang sanes paman permati ananging gatut kaca karana kula ingkang pinangka duta. Ingkang katem sami kalian ingkang murungaken nglawani paman permati dados mengsae bulkar kaca. Rawi-rawi rantas, malang-malang butuh ketinggal menopo kiwala wujud menopo kiwala lukar kau cepet wari kuatos menawi berwari kulo babat dan manggil malancang barat badi menopo nantang wong tuh sambung kulo akan nih Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Pak Lemingkat, Diwaji Kadosa di Kanjeng Diwaji Mekaten wa Prabu Baladewa paring duka dateng Nyai Prabu Pringgandani Mboten nyana lamun rawuhipun wa Prabu Baladewa mengku wigatos Estonipun badhe mundhut dhateng Bibi Bratajaya badhe kadhaupaken kawan Taman Burisrawa Dos pundi Koko Prabu jeneng ingsun wis ndungkap marang rawing Koko Prabu Baladewa nadyan Koko Prabu durung paring dawuh nanging ingsun wis murup lamun Koko Prabu bakal mundut Yai Broto Jaya Arsa kadhaupake kelawan Duri Srawu Sombo Setyaki saka pangrasane ingsun tumindak ing Koko Prabu mau ora bakal dadi sabab bakal dauping bibeanmu broto jayu pakartine keng wo manduro mung pinongko kanggo pacuban bakal gedening pamiwahan ing paman permeti ananging kang mengkuni kumaunggir jeningking sunra keparang bakal andisi keparang yang jiwang widi sanadianto kaalingono gunung sapi tuyen pancen broto jayu kuus pinacang dadi jodoning permaji kowe ora bakal kurang jejalaran. Namun lajeng kados pundi? Siwa Prabu Baladewa tega badhe anjir nek akan dateng Yai Prabu Gatotkaca. Aja kuwatir inggih. Najan to katone bocah nanging Gatotkaca iku turas sing prajurit linuwih. Ngelingi lamun iku atma janeng Yai Sena. Mbok menawa yen ora inget kok Prabu Baladewa bisa kewirangan ana ing praja Ndurwati. Ola dalak kula mesakaken dhateng Yai Pringgondani Kanjeng Diwaji. Nggih. Dina iki pinangka kanggo anyirep marang swasana peteng. Sira kula wae metu njaba perintah Purwadya Bolo. Aja nganti melu cawe-cawe babakan yudaning Koko Prabu lawan Kaki Gatotkaca. Kaki amung parwadyabala kinen padha mrayet nani mbok menawa ana sipating manungsa kang bakal angupaya mino sakjroning tirta kang lagi banjir aja nganti kena tinumpakan pakatining angkara nggone koko prabu bakal mungsuhan kelawan si gadut kaca namung keparo kanjeng diwaji anyrep dateng dukanipun prabu baladewa Iya iya nggih kulup sombong. Pinangka kanggo nglegani Koko Prabu Baladewa. Aja nganti katon lamun ingsun iku abot marang pamanan hormati ingsun bakal angupadi sarana supaya bisa adil tumindak ing jeneng ingsun. Kulo nggih sumunggung sarepun Kanjeng Dewaji keparenga putra paduka madal paswanan. Badhe perintah dhateng Purwadya. Yaya kulup sombong mongso bodho setyaki wontra dawuh Kang Prabu. Metu njaba tentrem napa wadya aja nganti melu cawe-cawe babagan Kang Prabu mandura nggone bakal yudan kelawan Gatut Kaca. Kula nuwun inggih mboten langkung dados dipun istilahaken dawuh kapareng wadal pasuwanan. Ngiras pantas bubar wadya kang padha gantung sipo pun kakang bakal kundur angadaton. Perlu bakal sapa temon klan Nyai Brotojoyo anodi kepiye anteping tekad Brotojoyo milih permadi apa Bulisrawa Telas pangandikaning wong agung Durwadi ing manggar saka kundurung dhatone sing palenggan ngapi dampan kencana poromban. para mban Pedhake Sang Prabu Yen Cendrayaya pangantian kang gunayang bayang kali eh. dinoning pasewakan pusana supramane lan panjraing kang sawaramu Sebiara katalika wau ing mangke Sang Prabu Bathara Kresna sampun kundurange datun. Tindak macan lupa lemban mereka simpir yak gajah nguling. Prapto sang ajing ing gapura ngukuraken warana, pantes lamun to Sang Prabu yen to nuju mangagem busana Prabu Makutha kancana jamang masungsun tiga linut ing kumala kinancingan Garuda marep mungkur. tutau taning aruta tutupaning segara muncar senangga prabu kencana sumping parumping retha gubahan suring pati anting retna pinadhek ing kumala sangsangan banduwara harjo badheng diwangkara ulur-ulur naga kang rangrangan dawa ngira setali bingkai winangun calum peringan senangga gelangkana dinasa supi tajub sakembaran manggara sembulian semampir warangka ladrang ukiran nunggak semisina setya kandelan kemalon rekta dhuwung tinatas tinaturenggo